מזמור ל"ט, למנצח לדותון, מזמור לדוד. אמרתי אשמרה דרכי, מחתו ולשוני, אשמרה לפי מחסום, בעוד רשע לנגדי. נעלמתי דומיה, החשיתי מטוב, וכאבי נעקר. חם ליבי בקרבי, בהגיגי תבער אש, דיברתי בלשוני. הודיעני אדוני קצי, ומדת ימי מהי, אדעה מחדל אני. הנה טפחות נתת ימי, וחלדי כעין נגדך, אך כל הבל, כל אדם ניצב סלע. אך בצלם יתהלך איש, אך הבל יהמיון, יצבור ולא ידע מי אוספם. ועתה מה קיוויתי, אדוני, תאכלתי לך היא. מכל פשעי הצילני, חרפת נבל אל תשימני. נעלמתי לא אפתח פי, כי אתה עשית. הסר מעלי נגעך, מתגרת ידך אני חליתי. בתוכחות על עוון ייסרת איש, ותס כעש חמודו, אך הבל כל אדם סלע. שמעה תפילתי אדוני, ושבעתי האזינה. אל דמעתי אל תחרש, כי גר אנוכי עמך, תושב ככל אבותי. השע ממני ואבליגה, בטרם אלך ואינני.